اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أستعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم توفنا مسلمين وأنت راض عنا وألهقنا بالصالحين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Samo Allaha subhanahu wa ta'ala hvalimo zbog svega, jer je On u svakom smislu potpun, savršen, bez mahane, manjkavosti, za stvorenima sličnosti. Samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nikom više se njemu zahvalimo, ama baš na svemu, jer savršeni ne griješi, pa šta god nam da ili uskrati, naredi ili zabrani, tako je jedino ispravno. Od njeg pomoć tražimo. Koga Allah uputi napravi putom, nema zablude. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludu ostavi pravedno, tome nema ni pomagača ni upućivača. Zato sebi spasa u Allahovom zadovoljstvu tražimo kad srcem, jezikom i dijelima sve dok živimo svjedočimo da nema drugog Boga sam Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahom rob najbolji i njegov poslanik posljednji. I Allahu subhanahu wa ta'ala se umiljavamo i približavamo tako što svjedočimo da su ashabi Allahova poslanika najbolji ljudi koji su hodili zemljom, najbolja stvarina nakon poslanika i vjerovjesnika, najbolja generacija jer ih je tako Muhammed sallallahu alaihi wa sallam opisao jedini na generacija koja je uzor i primjer ostalim vjernicima do sudnjega dana, pa ko hoće pravi put, na njih neka se ugleda, ko hoće spas, neka se okoristi od njih, ko hoće uspije i Allahu zadovoljstvo na ovom neonom svijetu, neka vjeruje, radi i ponaša se onako kako su oni radili. A zatim došli smo do četvrtog predavanja u okviru dijela koji se tiče vjerovanja ehli sunneta wal džemata po pa pitanju ashaba Allahova poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame nakon što smo naučili ko su ashabi, kakve su naše obaveze prema njima, kako je njihov pravo kod nas, kakav je njihov stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kakvi su među njima odnosi. Nakon što smo slušali o Ehlul Bejtu, o poslanikovoj sallallahu aleyhi ve sallam porodici i o nekovim ženama, ono što je Allah htio da kažemo, a o tome se puno više može reći, inšala da ovo dovoljno jer nas to zanima akidetski aspekt, naš odnos prema njima da bi nam vjerovanje bilo ispravno. Došli smo do onog posljednjeg dijela koji Allah nagrađuje. došli smo do posljednjeg dijela, a taj dio se tiče našeg odnosa prema njihovim greškama, grijesima, nesporazumima, svađama, fitnama, jer oni su bili i ostali, živjeli i preselili kao ljudi oni nisu bili meleci. Allah subhanahu wa ta'ala je ini, i nas i ostale ljude i džine stvorio da bi nas iskušao ko će od nas iskrenije i ispravnije Allahu subhanahu wa ta'ala robova. Na njih se odnosio Allahu šarijet, ko na sve druge. Oni su bili na iskušenjima, na ispitima. Oni su radili dobra djela i oni su, zato što meleci nisu, imali pri sebi grijeha, i grešaka. I mi ne negiramo ništa od onoga što je vjerodostojno preneseno od stvari koje možemo opisati kao negativnosti vezane za sahabe. Ali nas zanima kako mi da se postavimo, šta je nama dozvoljeno, a šta je naređeno, a šta strogo zabranjeno u pogledu našeg stava, našeg ubjeđenja, naših riječi i naših dijela povodom onoga što se desilo među njima jer što saznamo o njima o negativnim stvarima. Počet ću, a ako god da s ovim ću detaljnije završiti, sa jednom stvari. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio da bi nas iskušao. Iskušava nas Allah subhanahu wa ta'ala šarijatom i sudbinom. I ovome smo govorili više puta. Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava šarijatom na dva načina. Naredbama i zabranama. I u svome tome nismo nedosledni mi griješimo. Nic sve što nam je naređeno kako treba uzvršimo, nic sve što nam je zabranjeno u potpunosti ostavimo. I tu se mi samo razlikujemo u količini toga. Svaki od nas. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava sudbinom također na dva načina. Kroz blagodati i iskušenja belaje. Na blagodati smo, smo dužni da zahvalijemo, da ih u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala upotrebljavamo i da na njima ne škrtarimo. Na iskušenjima smo dužni da saborimo, to je obavezno. Protivno smo grijesni. A možemo da budemo zahval, zadovoljni i zahvalni čak s njima, to su stepeni koji su jako veliki i koje ne trebamo njima plavo da sanjamo, ali trebamo ka njima da težimo. Da ne bi neko mislio ako na ne nekom sitnom iskušenju bio dobar i čvrst, da je on sad od onih koji su zadovoljni i zahvalni visok je to stepen odnosu na nas, vjerujte. Ali ono što možemo i moramo je da saburimo. Ako ne budemo saburili na blagodatima, ako ne budemo na iskušenjima, ako ne budemo strpljivi, mi smo griješni. A ako bi subhanahu wa ta'ala Allahu pregovarali, na'udhu billah, srcem ili riječima ili dijelima, srdio bi se što nam je Allah to dao. Kao da mi smatramo da smo oštećeni. Ako bismo Allahu subhanahu wa ta'ala na taj način, poput riječi koji se često čuju u našem radiju, šta sam ja Bogu zgriješio ili zgriješila pa me time iskušava, protivili se, izvjere možemo izaći. Zbog jednog iskušenja. Jer Allahu subhanahu wa ta'ala pripisujemo neznanje i nesposobnost i manjkavost i zulom. Ako mi prigovaramo Allahu što nas je iskušao, kao da mi bolje znamo i znamo da nije trebalo tako pa se ljutimo i negodujemo što nam je to dato. I to je dobro. Također čovjek kad se utopi u lahove blagodati, može to da bude sebe skretanja s pravog puta ili sebe odbijanja pravog puta i svi oni koji su odbili pravi put, odbili su ga zbog dunjavuka. Pa na svim ovim, na sva četiri fronta, odnosno na šarijat, naredbe i zabrane i kader ili sudbinu, iskušenja i blagodati, čovjek je iskušan i čovjek može da položi i čovjek može da se ogriješi i čovjek može da iz izvire da izađe. I zato je bitno da insan nauči ispravan odnos. I u svim ovim stvarima, u svim ovim iskušenjima, ama baš svi ljudi, ne u pojedinačnim detaljima, nego u grupi iskušenja koja se zove blagodati, i grupi iskušenja koja se zove musibati, i grupi iskušenja koja se zove naredbe, i grupi iskušenja koja se zove zabrane, u svim ovim stvarima niko nije sve upotpunio od ljudi. Imaju potpuni i imaju nepotpuni. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam odradio svoje, on primjer, on je poslanik, a njegovi stredini se trudi. Koliko ko dobar si. Allahom vodom i razumom. I zato svako od nas je griješnik. Samo je pitanje koliko i koliki u odnosu na drugi. I svako od nas je potreban Allahova subhanu dela oprosta. I svako od nas je potreban Allahove mjenosti. I Allah subhanahu wa ta'ala je ar-Rahman ar-Rahim. Pored drugih osobina koji kad također ukazuju na milost. Sve milost nam. Sam milost. Prema svima, ama baš svima, i vjernicima, i nevjernicima, i insanima, i hajvanima, i ljudima, i džinima, muškima, i ženskima, živoj i neživoj prirodi je milosti. Posebno prema vjernicima na ovom i na onom svijetu spušta posebnu vrstu milosti tako što nadahnuje na pravi put i nadahnjuje činjenje dobra i nadahnjuje na pokajanje i prašta grijehe na dunjalku i oprostit će na ahiretu i spasit će od džahennema ili će privremeno kazniti neke kojima nehtetne milosti bit, ali će kasnije vjernike uvesti u kuću njegove milosti u kojoj će vječno uživati. Iz njegove subhanahu milosti on je propisao deset načina kako se mogu ili kako se praštaju grijesi. Jer mi grijehe pravimo na sve četiri fronta i puno više griješimo nego što smo svjesni što stanu. Odeš i klanjaš i ne klanjaš kako treba. I nisi potpuno. I uradiš neke prekrše. A da ne govorim kad ideš u grije, kad si svjesni. Ili kad radiš nešto misleći da nije ni za tebe ni protiv tebe, a pritome si napravio gre, greha ili grešaka krupnih koje je kasnije vodnje ka grijesima, pa ako nisi vidio sad, vidjet ćeš kasnije ili nas u dan će se pokazati koliko si propusta ili stvari protiv sebe uradio. Allah subhanahu wa ta'ala svim ljudima i svim džinima, vjernicima koji islam prime, propisao deset načina za vrištanje grija. Ili najmanj deset, ili deset vrsta brisača, da se tako izrazi. A najpreći za te stvari su oni koji su najbolji. Pa ćemo o tom ako Bog da na I šeheh Islam je ovdje spomenuo te stvari kroz ovo što govori. Nakon što je spomenuo našu obavezu vezanu za ljubav, poštivanje, pomaganje, branjenje ehlul bejta, uključujući supruge Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam majke vjernika, kaže sljedeće, وَيُمْ سِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ السَّحَابَةِ وَيَكُونُونَ إِنَّ هَذِهِ الْأَثَارُ الْمَرْوِيَ فِي مَسَاوِهِ مِنْهَا مَا هُوَ كَدِبُ مِنْهَا مَا قَزِدَ وَأَوْ نُقِسْ أَوْ غُيِّرَ عَنْ وَجْهِ Kaže, i suzdržavaju se. Šute. To je jezik. Jer ne mute u sebi srcem i ne slijede to dijelima. To znači suzdržavati se svim onim čime se insan može pokrenuti. Srcem ispravno vjeruju, ispravno misle, dobro, lijepo. Jezikom se ne miješaju i dijelima također. U što, šta, gdje, kako? Amma šeđere bejne sahaba. Suzdržavaju se po pitanju onoga što se decilo među sahabima. Koriste riječ šeđar što ukazuje na, na sukob, na nesporazum i tome slične stvari. Dakle, ne od svega što se desilo od dobrih stvari, nego mi pričamo o sharma i ugladamo se na njih, nego od one, onim mnošim stvarima, pogotovo koji se tiču njihovog međusobnog odnosa. Prije svega se ovdje misli na bitke koje su vođene među njima nakon ubistva Osmana radijallahu anhu i nesporazume i prepirke i razilaženja koja su počela nakon ubistva Omara, kulminirali su nakon ubistva Osmana radijallahu anhu, desile su se stvari koje se desile, nama su prenesene ili preneseno nam je puno više stvari od toga što se desilo na puno drugačiji način u odnosu na ono što se desilo, o tome ćemo govoriti ako god malo. Ovo su historijski stvari, u njih nećemo ulaziti nikako. Nego ćemo spomenuti šta je nas Allah obavezao po pitanju ispravnog vjerovanja u odnosu na te stvari koje se desilo. Šta ja i ti trebamo da radimo? Da li da svoju vjeru na tome gradimo, na nekoj historijskoj bitci pa da ljude vagamo preko toga što oni misle ili ne misle kao što neki rade, ili pak imamo nešto drugo što se nas tiče. Ovdje ne mojmo zaboraviti osnovu. Ovaj svaki der se naslanja na onaj prije njega. I ovaj četvrti po redu ashabima. Naučili smo da su oni najbolja generacija. Naučili smo da njih najviše moramo voliti. Naučili smo najbitnije stvari. Da je Allah rekao i poslanik sa svemu hadisma potvrdio općenito i za neke pojedinačno da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svima zadovoljen ko ovo shvati, sve ostalo mu lahko dođe kazni. Allah s njima zadovoljan takvim kakvi su. Ne znači sa svakim njihovim dijelom. Jer Allahu zavod se postiže. A nije Allah nikog stvorio bezgrišnje. Nego imaju vage od onoga koji je najpravedniji. Pa kad on kaže sad sam zadovoljan, zadovoljan. Postiže. Sad se smile i mile. Smile mi. Smilovano mi. I tako dalje najbitnija stvar koju ne smemo zaboraviti kad god mislimo o bilo kojima sahabu ili o njima ili o grupi, bilo o nekim sukobiljenim stranama ili općenito ovako nekim pohvaljenim ili manje pohvaljenim skupinama, moramo da znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljna sa svima. I zato, kaže, mi se suzdržavamo od onoga što se desilo. Ne ulazimo u to ko je u pravu, ko je u krivu. Osim onim stvarima gdje jasno u šredinu, gdje imamo pravo da mislimo. To se detalje samo kru, krupnije stvari, gdje, su, gdje, gdje se resuje štihad, govorit ćemo o tom nakon Boga. I to kad kažemo da je neko u pravu, ne kažemo da je drugi u zabludi. Nego kad se dvojica raziđu po pitanju boje zida, je li bijel, ili je prljavo bijel, ili je žut, ili je siv, ili četvorca, petorca, koliko ima, taj zid ima svoju jednu boju. I samo je jedan u pravu. A svako je u pravu sa svoje tačke i gledište on ima nekakve argumente zbog čega misli da je to tako i da nije onako kao što drugi misli. Međutim, možemo imati četiri ili pet mišljena po pitanju boje zide ili bilo čega drugoga. Najprostija stvar, kako je ti gledaš, tako ti izgleda. Međutim, u okviru tih razilaženja, e, tog razilaženja ili tih skupina koji se razišle ili pojedinaca, samo jedan je u pravu. Ali ako jedan u pravu, ne znači da je drugi nužno krivo ili u grijehu. 100%, nego i on ima svoje neko viđenje. Kad ovo kažemo, tamo gdje je dozvolio on imati svoje viđenje. Gdje se može neka stvar razumjeti na više načina. A ne tamo gdje je jasno propisano i presuđeno strane gospodara svih svjetova. I to će nam trebati kasnije, pa je ovaj uvod bitan. Kaže, suzdržavaju se od toga što se desilo među njima, dakle od pojedinačnih razilaženja među njima, i od grupnih razilaženja među njima, i od svađa koje se desila među njima, i od bitki koje se desila među njima. Krvoproliće koje se desila među njima. Ne petljamo se u to nikako. I to je najispravniji put. Ne negiramo da se desilo. Bili bilo je. Nije nam drago što se desilo, niti možemo promijeniti, jer kad se nešto desi, onda znamo da je suđeno. Da nije trebalo, ne bi Allah ni dao. I zaista Allah neke je iskušao preko toga da su skroz vjerostali. Neke je iskušao preko toga da su položili iskušenje pa su vjeru sačuvali i osnažni i učvrstili se. Neki su se utješili u pogledu svojih nedostataka, sjetivši se da su jashabi imali nekakve greške, grijehe, nesporazume. Pa je to bilo sebe da ostanu na pravom putu, da se ne razočaraju totalno, pa ne, ne kažu nema od mene ništa. I, i tako dalje. Allah ima mudrosti na jednom, u onome što on određuje i što daje da se desi i što stvara. Tako da neke možemo skontati, neke ne možemo, ali vjerujemo da što se desilo, desi se moralo i tako je trebalo da bude. Ne samo moralo, no nije Allah ništa izmaklo kontrole na udobjelo. Nego je Allah htio da se desi, da je dopustio, ne znači da voli tu stvar. I mi, nije nam drago sa šarijetskog aspekta što se nešto desilo od grijeha, grešaka, stvari koje nisu u skladu, ali kad su se desile, znao da su se desile. Međutim, hoćemo se mi sad baviti time, ja svako naše ulaženje u nesparazum između dvojice nužno vodi ka sudu među njima. Mora to biti sud u sudnici, nego ti ima svoje stave odmah. Poslušao se dvije strane i već se tebi stvorilo mišljenje, nagiju s jednom. To je normalno shodno količini znanja, objektivnosti, novim stvarima, upućenosti u detale, u činjenično stanje i tako dalje, ti možeš da budeš bliži istini ili dalje. Ali ti si sud formira, čim se čuo dvije strane. Ljudi formiraju sud kad čuju jednu stranu, to nam je stavio za brankama, ali dvije. I zato, čim se ti miješaš u nešto, istražuješ nešto, nužno će da vezi do suda. I taj sud će u tvojim očima da digne jednoga, a spusti drugog. Kad bi to bilo među dvojicom običnih ljudi, ako nisi obavezan, nije ti razumno da se petljaš u to, da se miješaš u to, jer će voditi nužno kao loše mišljenje o jednom dvojicu. A kad je upitan onima koji s kojima je Allah već objavio da je zadovoljan, ima li kakvog smisla istraživati ko je više ako manje u pravu? ima nikakve koristi. Iz ovakve stvari, kad pričaš o nečijem grijehu i kad negativno govoriš o nekome, kažu učenjaci, možeš izaći i bit u jednoj od dvije, od moguće tri stvari, nikako ne možeš potrefiti treću. Šta se ovdje hoće reći? Čovjek kad nešto radi, može biti na dobitku, može biti na gubitku, ili može ostati u srednji. Kad nešto radiš, Međutim, kad ja čujem da je neko nešto uradio, ili hoću da pričam i da se ja umiješam i objasnim sebi ili drugima, je li on bio pravo ili nije u pravu, je on to uradio nije to uradio. Ja mogu pogodit i neću se ni malo koristiti. Dakle, mogu ostati no, normalno. Koji prije? I mogu pogriješiti, pa se ogriješiti. I u minusu biti. Nikako ne mogu biti na dobitku. To je općenito. Pogotovo ovdje. Zato ulema ima izreku jednu. Kad ne bi ništa zapamtili, osim to bilo bi nam dobro. Kažu, Allah je zaštitio naše oružje od učešća u toj bitci. Jel tim bitkama. Nismo morali, nismo bili tu da se mi moramo za zauzeti stranu. Na nama je samo da zaštitimo, kaže, iz prsa, to je srca i jezike, da se mi miješamo sad nakon stoljeća i stoljeća zato mi se suzdržavamo, ne miješamo se u društvo. Ne zanima nas. Kad ne bi pročitao do kraja života što se desilo, kad ne bi znao da se desilo, nisi niš, nikakvom nikakvo gobitku. Nisi ništa izgubio. Tvoje vjera ide ispravno. A ako budeš što mislio o shabima, bit ćeš pitan, jesi bio pravo ili nisi. I šta, gdje te to donalo? Pa ćeš uglavnom biti na gubitku ili možda na normalu nekoj od koje nemaš koristi. Da se nisi miješao isto to je razlog zbog čega Ehli Sunnet van Džemaat ne dozvoljava uplitanje ove stvari, nego kažu sljedeće. Ove predaje koje se prenosi, uglavnom to historijske predaje, nisu bilježene u vjerodostojnim zbirkama, osim ono što treba što se tiče akide ili fika i tako dalje. Zašto? Zato što su oni prvi znali da od tog nema, znanja nema koristi. Ja to muslimanima ne treba da bi se sabiralo, nego su bi zabilježeno u historijskim zbirkama prepričavanjima, narodnim kazivanjima. A mi ovdje sada napravimo eksperiment, pokus ili ogled, ko smo radili više puta. Da jednu malo dužu priču šapnemo na ovom jednom, pa da on šapne sljedećem, deset ljudi u lancu. Vidjeli biste da bi izašla promijenjena na kraju. Na, pa pap, na papire zapišemo, pročitamo jednom i on to zapamti, odmah prenosi drugom, trećem, četvrtom, na deseti već dodaje i oduzimamo. To su više, više puta bio svjedok od ljudi koji su inteligentni, koji su. Međutim, ne možemo 10-15 rečenica da posložimo, da zapamtimo, a kamo li nešto više. Pa kad narod priča, narod i dodaje, narod i oduzima, narod i mijenja. Pa kaže ih, ove predaje koje se prenose, a tako su prenesene, nisu pažljivo čuvane ko hadisi. A tiču se, kaže, negativnosti među njima, jedan dio je lažan. Jedan dio je preuveličan ili je oduzeto ili je prepravljen, promijenjen. Ovo može biti namjerno ili nenamjerno. Neko nije zapamtio ili neko jednostavno sebi neku priču zamislio pa kad je kasnije svojim municima prepričavao, unio je ono svoje što je umislio i ispričao ili neko je ubačen htio da mijenje. I sve ga je bilo a našu historiju islama uglavnom su prenosili ljudi koji su se imali te šeji, ali to je poznato u, u, u nauci o historiji islama. Znači ljudi koji su naginjali šijama, ali su bili šijani. I većina tih prenosilaca historije Islama su bili odbačeni kao prenosilaci hadisa, nisu bili sposobni, nisu bili pouzdani, nisu bili povjerni, neki su bili slabi, neki su bili lažovi poznati, neki su ovo i one. Kad se o njima govori u nauci o hadisu, znači šta mu znači uglavnom u onim kategorijama u kojima su bili, kažem, većina nesvijeti. A sve ove predaje koje govori, ili većina ovih predaje koje govore o negativnosti među sahaba, upravo takvi ti ljudi prenose imenom im prezimom. Pa kaže, ima lažnih predaja, ima stvari koje se nisu desile. To se često tiče nekih izraza ili kritika jednog na račun drugog. Ili ulazka u nijet. On se bore protiv njega zato što je htio vlast, na primjer. Šta ti znaš tamo ti? I to tamo stoji, to se prenosi, priča, izbileži i sudi se ko je bio pravo, ko nije i govori se da je ovaj pravo zato što on nije želio vlast, onaj je krivo što je želio vlast, a nigdje je dokaz da je želio vlast. Na primjer. Ili rekao mi je to, uvrijedio ga, opsovao ga, htio, pošao ga ubit. I sva šta je bilo, većina tih, veliki dio tih predaje, dio je laža. Dio je pravo pravoličan. Jest, bilo je nešto. Ali tu nije unio neko svog nečega, pa je dodato. Dio je oduzeto. Ili nije zapamtio, ili mu nešto nije godilo, pa nije ispričao to, nego je pričao što hoće. Ja to je pričao svako kaže. S narodne predajbine. Kasnije su zabilježili istoričari, što je ko htio zabilježiti, zavisno od svoje namjere, objektivnosti, kakav je, šta je, ko novinar. Vijest je zbila, svi je prenosi. Ali svaki članak kad pročitaš ima rečenica dvije ekskluzive. Nešto od sebe dodao. Uglavnom. Rijetko je ko šta išće preko našo tamo neku vijest da ukrasi, da kaže, nego da ono nešto, hajde, nek ne bude isto. Ko tu čini? I zato ima stvari koje su, kaže, dodate i promijenjene. Sve ove stvari, neki smatra da su ovo tri kategorije, vijesti neki da jedna. Ovo su sve mora odnositi. Samo vjerujemo da je bio taj događaj neki, ako je bio. Jer ne mogu pristupiti i ne mogu suditi i ne mogu formirati stav o nečemu za što znam da je ili malo dorađeno ili malo više dorađeno, ili totalno izmišljeno. Tako da je taj dio se odbacuje. Ne trebamo se svakako miješati, upletati, jer ne znamo je li se desilo, i ako se desilo, da se zaista tako desilo ili drugačije, da li je bilo više ili je bilo manje. Kaže, a što se tiče onoga što je vjerodostojno, što je ispravno preneseno, to se dijeli na dvije ili tri kategorije. Većina onoga što se desilo među njima od smutnika, koji su dovoljno čak do bitki, rezultat je ičtihada. Šta je ičtihad? To je kad ti shvatiš neku stvar koja se može dvojako shvatiti, uložiš trud, uložiš napor, imaš ovaj, znanje, imaš nekakve dokaze, analiziraš, misliš i ti misliš da si u pravu. Kako znaš da je to ištihad? Zato što ima još neko koji isti te argumente gleda, a formira drugačiji stav. Znači nije nešto gdje je direktno Allah rekao tako i mi moramo svi povjerovati nego i neki ajet, hadis, neki slučaj ili neki događaj, neki propis, neki odnos prema nekome, u niz ajeta i hadisa pa je neko rekao treba ovako na osnovu dokaza, a drugi je rekao treba onako na osnovu dokaza i na kraju su njih dvojica različni. složili se u nečemu, a različili se u nečemu. To je štihad. I za taj štihad u vjerodostanim hadisima je došlo da kad insan iz štihadi pokuša da dođe do istine uloži napor u shvatanju dokaza, izvlačenju propisa i tako dalje. Onaj ko ima pravo na to, naravno. Ako pogodi, kaže poslani sasvim, ima dva sevapa, duplu nagradu. Ako promaši, ima sevap. Ne grije, sevap. Kaže, što tiče dosta ni događaj među njima, kao što je razlažen na primjer između Alije i Muavije, da li ja iše, ali Alije ja iše s jedne strane radi Allahu anhuma i Muavije radi Allahu anhu i njegove skupine s druge strane da li treba prvo formirati vlast, a vlast je pripala Ali. I tu na tom se savi složili. Samo da li je treba prvo formirati, pa onda izvršiti presudu, hvatat i likvidirati ubice Osmana radi Allahu anhu. Ili Muavija direktno ima pravo, ne već bio emir, imao već znači, bio namjesnik, imao pokrajinu čitavu pod vlasti, a njemu pripada pravo na tu krvnu osvetu po kuranskom ajetu jer je bio najbliži jak i moćni rod. Pa on ima pravo već, on ima već vojsku, ima formiranu strukturu. Nije hilafet, jeste mirat. Pa je on smatrao i zbog toga je nastao razilaženje, nered, pa i rat. Kasnije, jer su neki se ubacili pa iskoristili tu stvar, potirirali mržnju, pa su čak su skupine, došle, skupine došle, kao što i nekim predajama, da vide šta i kako, čak su i počeli da pucaju s obje strane i onda je to zakuhalo. To je jedna od verzija koja se prenosi. Bilo kako bilo, razišli su se oko toga ne da li Alija pripad, pra, ima pravo na hilafet, nego da li treba prvo formirati hilafet što je ispravnije. Jer od glave se kreće i samo prava struktura, potpuna država ima pravo da izvršava državne šarijeske kazne. Ili je dovoljno to što on ima tu svoju strukturu, pa da se može, kaže, ovaj, da treba prvo riješiti taj nesporazum, pa onda sjest i dati prisegu Ali. Mnogi mi mislimo i govori se kod nas, i uči se kod nas, i podučava se, širi se kod nas, da je Muavija htio on vlast i da on nije htio dati prisegu. U osnovi nije htio vlast. Kasnije se dešavala dešavanja druga koja se vodila ka drugim stvarima, ali u osnovi bilo je pitanje samo treba formirati prvo vlast pa onda izvršiti. Jer je nastao nered, ubijen je halifa. znaju se ubice. Imaju pravilo šarijatu kako se vrši krvna osveta, ne onako divlje, ja tebi, ti meni, ko što radi neka plemena i, i nacije, nego, znači, po pravilima šarijata, da islamska država jedina ima pravo na izvršavanje šarijatskih kazni i tako dalje, ali ima pravo rođak da halali ili da uzme krvarinu ili da zahtjeva krv za krv, glavu za glavu i tako dalje, preko države, preko suda, ne samo lično. I zato oko toga je nastalo veliko jedno razilaženje i tu možemo reći, pošto je stvari štihalske prirode, složni su oko principa, različni su se oko kakvoće njihovog sprovođenja, možemo reći ko je bliži istini, ko dalji. Pa ispravno i to nije tešaju, a to nije šizam, ko što neki će reći, ispravno i na to imam, zato ima puno dokaza da je ali Alijina skupina bila bliža istini, da su u pravu. A to ne znači da je Moavija bio u grijehu uopšte, a kamo li u zabludu, kamo li ga treba proklinjati, odrzati se, pošto radi šiju nego je bio pr... jedni i drugi su ištihadili, jedni i drugi su zahtjevali, ubijeđeni bili da su na istini. Čak i onda kad su ratovali jedni s drugima, znali su da je to privremeno, plakali su zbog ono što se dešava, danju bi pucali, noću bi plakali i nisu jedne drugi porobljavali, su znali da su i drugi muslimani, klanjali su na obje strane i svaki od njih je mislio da je ono pravo. To je ištihad, kad misliš da su pravo. I nik, niko od njih nije mislio da je u krivu i znao da je u krivu, samo insistirao, a to ne bi pobjedio, pa nametni nametne krivdu, a ne pravdu. Niko se od njih nije borio protiv pravde. Prema tome, kaže, ispravno je onome što, su, što je vjerodostojno jedna od dvije stvari. Prvo je štihad, a drugo grije. O grijevu će kasnije govoriti. Ja sam grije, da je neko počinio neki grije. Je to čudno? Jeste ako se priča o melecima. A pošto je pričao ljudima, nije nimalo braću moja I oni su bili ljudi i zato je moguće govorit ćemo o tom ako malo kasnije. Kaže, što se tiče štihada, tu imaju dvije grupe. Jedni u pravu pa imaju duplu nagradu, jedni su u krivu, pogrešno razumijeli, nisu bili 100% u pravu, imaju zato seva. I sad ti dođeš i kritičuješ čovjeka što ima jedan, a nema dva sevapa. I mrziš čovjeka, ko što neki rade, što ima jedan, a ne dva sevapa ti mrziš i proklinješ onoga ko njega ne mrzi, zato što ima seba. E tu nema ni vjere ni I zato nam nije dozvan se u tom Ovim stvarima se može, ko bude imao ovaj, šta protiv, nek iznese argumente, posle drža ćemo pričati detaljno. Znači, ovaj, ako misli neko da ovo nije objedljivo, ima on puno više, ali nije ovo naučno predavanje, nego samo podučavanje naroda onome što je obavezno po, po ovom pitanju. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة من الصحابة معصوب عن كبائر الإثم وصغائره. Pored svega toga, nakon ištihada šeh prazi na grijehe i kaže oni, to jest ehli sunnet van džema. Pored svega toga, pored toga što odbacuju lažne ili nesigurne predaje, i što za one sigurne, ako su ištihadske, imaju lijepo mišljenje, jer neko je pogodio, pa ima dva duplu nagradu, neko je promašio, pa ima manju nagradu. Kaže, pored toga oni ne smatraju da je svaki pojedinac među ashabima bezgriješan ili zaštićen, siguran, od velikih ili malih grija. Beli je džuzu anehim od dunubu fil džumle. Nego općenito moguće je da oni pogriješi. Griješili su oni općenito, kažeš šeht. Jer ko je općenito se razila zulema, da li smijemo uopšte pričati o pojedin, grijecima pojedinaca, ili ne smijemo, ispravno da smijemo, onako kako su preneseni bez uplitanja, bez čuđenja, kako on mogu učiniti taj grije, a ti činiš puno više nego on, šta se čudiš? Insan bio, to je dobro. Nego oni kao skupina i kao pojedina svaki među njima, moguće je da, uči, da, moguće je da učini grije. Ali nije dozvoljeno tebi da kažeš, a možda jest učinio, za ono zašto nemaš dokaz. Ono nije melek, možda jest bludnik. Čekaj, bil to bio, bil bio zadovoljan sa svojom s tako prema te postoje. Sa svojom suprugom, sa svojom čerkom, sinom. Da se kaže, dobro, jes on kaže, vratio se vjeri, jes on pobožan sad, ali možda i radi to i to, šta mi znamo. To je to sumnje su grije, to je zabranjeno. Nego ono što je vredostno preneseno, prema tome imamo odnos koji je kasnije spomenut, ako Bog da, ali kaže, ono što nije čtihad jeste grije. I mi ne negiramo da su ashabi mogli počiniti grijehe. I ne negiramo da su neki od ashaba činili male grijehe, su svi, i da su neki od ashaba činili velike grijehe. I te grijehe ne govorimo da su ištihad, ne govorimo da su seba, kažemo da su grijesu. Nazivamo i njihovim imenom. Ono što je vjerozno preneseno. Ne sumničimo i da su možda uradili nešto što, što dokaze nemamo, niti negiram ono što je vjerodostojno se desilo. Pa je preneseno vjerodostojnim predajima da su neki od ashaba pili alkohol, da su neki od ashaba činili blud, udati, oženjeni ili neoženjeni, da je poslanik sallallahu alaihi sallam svog života pristupio kamenovanju i bičovanju, odnosno izvršavanju šerijskih kazni na nekim prestupnicima među ashabima, da su ashabi ili pravedne halife nakon smrti Muhammeda sallallahu alaihi sallam također uradili sve su to pojedinačne predaje. Mogu se na prste jedne ili dvije ruke nabrajati, ali bilo ih je. Mi to ne negiramo i ne smijemo negirati. Da su također ashabi, dakle, nakon smrti poslanika sa Vosanem, neki od njih uradili nešto od tih stvari, da su izvršene čerijske kazne i na ashabima i na tabinima. Međutim, šta onda reći? Kako se postane? Da li ih mrzit ili ih voliti? Šta vi mislite? Što voliti? Voliš grešnike, jel? Allah rekao da je e, To je sasvim dobro. Ko ima temelj, inače u svemu? Lako me na temelj vratiti. Ko sam ja da mu sudim ako je Allah već presudio? A bi ćemo ovdje spomenuti razlog. Ali dovoljno ti je to da znaš. Allah s njima zadovoljan, alhamdulillah. Da je meni postić da Allah samo bude zadovoljan. Kaže, وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَسْتُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرِ ali kaže oni imaju toliko prednosti i toliko dobrih dijela i odlika. Toliko od toga da to kaže obavezuje praštanje onoga što, što, što, što im desi ili iskrsne ako se desi. Ovdje ponovno šeh oprezno prilazi da ne bi sad uzeli ljudi lijepili im ono što nije. Prvo treba dokazati da se nešto desilo, a moguće da se desi, ne negiramo mogućnost, i ono što se desi od grijeha, manji ili veći, manji ili više, je nasuprot brdima, planinima, planinama, morima, okeanima, dobrih dijela, odlika, zbog kojih su najpreći da im Allah oprosti. To je prvi razlog zbog čega su oni preći od nas da im Allah oprosti, zato što ne imaju stvari koje nema niko nakon njih. Zato kaže še, hatta innahum yugferu lahum min as-sayyi'ati ma la yugferu li man ba'dahum. Zbog toga se kaže nima prašta greha više nego što se prašta onima nakon njih. Zašto? Li anna lahum min al-hasanati lati tamhu sayyi'ati ma laysa li man ba'dahum. Zato kaže što su oni imali dobrih djela, a dobra djela grišu grehe. To je rekao Allah uzvišnju Kur'anu, min al-hasanati yudhibna sayyi'at. Zaista dobra djela grišu grehe. Zato kaže što oni imaju dobrih djela, koji nemaju ni nakon nije. Niko, ama baš niko. Nije Allaha volio ko će ga vjeri ashabi. Niko, ama baš niko. Nije se zavjeru borio ko će se borio ashabi. Niko se nije žrtvovao ko se žrtvovao ashabi. Niko nije poslanika sallallahu ne se ne pomagao što se pomagao ashabi. Niko, ni nizakog poslanik nije dobio ko što je dobio za nje. Ono što je sebi dobio u džematu, oni su govorili amin na nje se odnosi. Zato se kaže da je trenutak njihov za poslanikom bolji nego život proveden u ibadetu onih nakon njih. I govorili smo hadis o udjelivanju koji je šehić napomenuti opet ovdje. Niko, niko se znači nije žrtvovao vjeru, volio, vjeru širio, za vjeru se borio kao što su to radili ashabi. Niko nije izmeta islamu učinio što su radili ashabi. Niko nije za vjeru fasovao ko su fasovali sahabe s takvim zatim namjerom. Pretrpio ono što pretrpio na sahabe. I tako da čitajte životopis, čitajte siru, vidjet ćete. Niko nije Allahu robovao kao što su oni. Niko nije ibaditi oko oni. Niko nije ubijeđen bio oko oni. Niko se više nije nadao oko oni. Niko se više na Allaha nije oslanjao oko oni. Znači, imamo jedan primjer poslanik sa sam dolazi i objeđuje ashabe i nekoliko primjera na istu temu. Da ne moraju postiti, ne trebaju postiti svaki dan na filo. A mi, većina nas, ne znamo zaposto se za Ramazan i dana Refata i dana Šure. Dolazi poslanik u mešći gdje vidi uže. Pita šta je ovo, kaže ta i ta svezala sebi uže. Kad se umori, kad ne može više da staje, stoji na namazu, da klanja, da se drži za to, pa da nastavi klanjati. pa poslanik se kaže to je pretjerivanje od vješte i tako dalje. Zašto ovo govorim iako je na izgled negativan primjer? Zato što ja, neću govoriti o vama, kad sam umoran i pospan, meni prvo na umpadne hadis da ne treba klanjati noć na filu pospan, nego lezi i spavaj, odmori. A njoj je naumpalo da sveže uže da može duže klanjati. I takvih primjera ima koliko hoćete. To je razlik između nas i njih i takva će biti. Ebu Bekr donese sav metak, a ti ti biraš i ja biram u novčaniku ono najsitnije kad udjelimo. Ili daješ malo te ne drhte ruke. Ili za, uđeš u džanu, zanijetiš sto, izađeš daš dvadeset. Šeta to obrla, ti doklanjaš. A nisi bio u grehu, nek su i vladi tu bio. Uđeš, nije to, vidiš neki hajlu nešto, dok izađeš već te okrenu. Ebu Bekr donese čitav metak i to dva puta. Omer donese pola. Osman opremi vojsku, da, toliko i toliko. Nisu žalni, nisu strahovali. I mnogo bio bilo koju da uzmemo i badet. Mi se borimo da ne gibetimo. Mi jezik grizemo da ne progovorimo kad se među stama ne gibeti. Oni su bježali od toga. Oni su shvatili bukvalno hadis. Ajet, pardon. Da je to lešina predom. Ne da jedem lešinu, smetam. I smetam kad ti jedeš mrtvog insana predamnom. bježimo od toga, gadi mi se. Nemoj predavnom to pričati. A daj Bože, mi se sustežemo i onda poklonimo. Pa i mi koju dobacimo. Kad je pitanje nečinjene greha, oni su od toga bježali. A mi se sustežemo i borimo, jer gresma težimo i želimo, pa se nekako opiremo nogama i rukama, pa opet padnemo. I oni su padali, ali na drugi način i rijeđe. Kad je pitanje činjenje dobra također, Tražili su načina da povećaju, a mi tražimo opravdanje da smanjimo. To se posebno vidi kroz pitanja koja nam dolaze, nama dajama, kad su pitanje neke stvari, jel mora baš ovo, jel mora baš ovo, jel može ovako, jel može onako. A i sam sebe znam da trebam nikog drugi govoriti. Tako da su oni imali dobrih dijela, a dobra dijela brišu grijehe, koja su neuporediva sa našim dobrim dijelima. I odnos prema grijesima koji je neuporediv sa našim odnosom i malu količinu grijeha koja je neuporediva sa našim morima i kajanima grijeha koja stalno činimo, a život je još pred nama ako Allah da, pa se bojimo da to baš previše ne bude, da baš puno ne nakupimo. Kaže, وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرُ الْقُرُونَ Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što je vjerodostojno hadisu rekao da su oni najbolja generacija. Pa su najbolji i najpreči za oprost, to je drugi razlog. Također je, kaže, preneseno da šak ili pregršt, kao što smo govorili, pregršt ili nesif, nismo pola. Šaka njihova i to oni prvi a ashab, odnosno oni kasniji, je bolja nego brdo uhod zlata ili bilo čega drugoga kad udjeli ovi nakon njih. Koliko je tek bolja pregršt njihova odnosno na mene i na tebe? I ti ja ćemo sad im sudimo, jesu, hoće li im se oprostiti ili neće, jesu pregali, nisu, šta ćemo, o, šta ćemo s njima uraditi, to i to brini se o sebi. Treća stvar, sljedeća stvar, kaže, kad su ili ako su počinili grije, možda su se od njeg pokajali. A takvi vjernici znaju preći da prži budu u pokajanju to bi nego oni nakon njih. Ili nego ja. Zamisli sebe. I koliko vučeš grije, i koliko se boriš, i koliko se okreš a pokajanje i preziranje sebe zbog grijeha i grijeha kojih si činio, odlučivanje, odluka da nećeš nikad više se tome vratiti. Pa ako šetan prevari, moguće da se sam poklepne ponovno, ali to je pokajanje. Ostavio se Allaha radi. Pa oni su preči, možda su se pokajali, ti ga kritikuješ na hiljadu i pol godina nakon toga što se desilo, on se pokaja, on uopšte grijeha nema, jer pravilo je u islamu da onaj ko se pokaja od grijeha, kako da ga nije učinio. Pa im je kaže, Allah možda primio pokajanje, ili su, kaže, došli sa dobrim dijelima koja su izbrisale. Ili mi Allah oprostio. Allah prašta neke stvari od sebe. I mi to svi znamo kad o svojim grijesima razmišljamo. I mi se baš svi nadamo da će nam Allah oprostiti. I ono što radimo. I imamo pravo na koju treba. Pa ako ja ovakav kakav sam, u ibadetima manjkav, u grijesima plahim, nadam se da će me Allah oprostiti. Ili da će me pokajanjem makar prije smrti nadahnuti. Ili da će mi dobro da ja djela biti sebe da se izbrše nešto u grijeh, ali sam grijeh. Zar nije, ona, zar nije onaj koji je neuporedivo bolji od mene preći za to? Ili će im, kaže, biti oprošteno zbog toga što su bili prethodnici. Jer Allah hvali ne prve i uvijek prvi. I Allah hvala muhađire ashabi i ensarije. I onaj koji je prvi uradio neko hajr i iznio neki teret, ima nagradu svi oni koji dolaze nakon njega. Pa oni imaju se vape i zato što mi klanjamo, i zato što mi vjerujemo, i zato što mi postimo, i zato što mi u vjeru pozivamo. Jer su oni to pokrenuli. Prije svega Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, zatim oni koji su s njim iznijeli prvi teret. Ili kaže, će im biti oprošteno Ovdje sve o grehu koji je učinjen, se govori. Zbog šefaata Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame, alledhi hum, eh, hum haqqun nasi bi šefaati. A oni su, kaže, najpreći da se za njih zauzima. Njegovi drugi. Oni koji su ga pomogli. Njih će se prvo osjetiti. I oni su najbolji, najpreći inače. Kad Allah bude odrađivo, prvo će oni spasti. Ako već ne bude obrisano ranjeno. Uglavnom, najpreći su nema sumnje za šefaata. Ako se ja i ti nadamo šefatu, onda moramo njima dati prednost o tome. Ili su, kaže, iskušani iskušenjima na dunjaluku zbog kojim su oprošteni grijesi. Jer jedan od onih deset načina je razloga zbog čega se brišu grijesi su iskušenja. Kao što je došlo u vjerozostnim hadisma, da čovjek vjernika ni trn ne uvoda kao ni nešto veće od brige, tuge, bolesti, katastrofe, neke štete i tako dalje a da mu se time ne oprosti nešto od grija, ako osabri. I zato, a oni su saborili i tokom cijelog života i saboru su pokazali i dokazali. Uglavnom, šeh je ovdje spomenuo i jednu grupu ili niz razloga zbog čega su oni preči da im se oprosti. Zbog toga što su prvi, što su najbolji, što su imali najbolja djela, što su imali najviše dobrih dijela, a dobra dijela brišu grije, što su najpreći za šefaat, što su najpreći za te obu, pa su se vjerovatno pokajali. Ako mislim da sam se ja pokajao, onda moram vjerovati da je sam pokajao. Što su ovaj iskušavani tokom svog života i strahom, i najmajštinom, i bolestju, i žrtvovali se za vjeru i ostalim stvarima, pa su ovaj, pa su oni najpreći da vjerujemo da im je oprošteno ono što čujemo i saznamo od grijeha koji sigurno čini. I zato kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bičovao sahaba koji je popio alkohol, pa Khalid ibn Walid kaže nešto u smislu proklije da je koliko puta to čini, koliko puta ga bičujemo. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme pomaga šejtanu kod svoga brata. On zaista voli Allaha i poslanika kaže jedan ših, volio bih da sam na njegovom mjestu. Tog ashaba što je pio haram. Jer ja nemam garanciju da volim Allaha i poslanika. Ja se nadam, mislim. A on ima garanciju. Kad je ona žena počinila blud, pa kad su je kamenovali, sama došla tražila da se očisti. A to je jedan razlog koji komendatori spominju, nije šehovde spomenuo, da su oni bili preči za te obu i preči su bili, hrlili su iz kartona, ako ima neka kazna, gdje da se izvrši, da se očisti. Go dolazili poslaniku sa svim govorili, očisti me. Nije on traži i lovio pokućama kad čini gre, to je zabranjeno, to nije od islama. Nek su dolazili i govorili, očisti me, uradio sam to i to. Pa kad je žena ashabika počinila blud i tražila da je se kamenuje, kad je se kamenovalo, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pokajala se tolikim pokajanjem kad bi se podijelio na svakog stanovnika Medine i bilo bi dobro na svakom pojedinačno. Takvim Allah grijehe u sevape pretvara ko što je došlo sudi Furkan. Znači, ima da nađe svoj grijeh na vajak dobrih djela, ne da ga nema nikako. Drugi je čine pokajanje. I to imaju pravila posebno vezano sa ovo. Ali to su primjeri kad se sredin sad može nadati da mu se grije u dobro djelo upiše. I onda dođe neko i kaže takvi, takvi, najgori, na ovo i ono i traži sebi opravdanja ili njih kritikuje i omalovažava, umanjuje im vrijednost zato što su bili ljudi. Kaže šeh, ako je ovakvo stanje po pitanju stvarnih grijeha, kako je tek po pitanju onih stvari u kojima su bili muštehidi, istihadili, shatali, ako kaže pogodi imaju dvije nagrade, ako promaše imaju jednu nagradu, a greh im se svakako ne promašaje prašta. Ko što je pravilo kod onih koji ištihade na osnovu hadisa u Buhari. Zatim šeh kaže sljedeću stvar. Thumma inna al-qadra إن القدر min ينكر ba'dihim فعل بعضهم قليل نزل magmurun ko što je drugoj verziji fi jambi fadail al-qawmi wa mahasinihim. Zatim kaže ono što im se prigovara, zbog čega što se prenosi od njihovih grijeha, što im se može zamjeriti teoretski, je kaže veoma malo. I to je oprošteno nasuprot moru dobrih dijela koje imaju i odlika, ili kaže to se utopi, imaju dvije versije štampu, kod ne, ovi koji su prenosili od šeha, Mahfudul Magmur, zbog ti pravopise i ostali stvari, nije bilo jasno, pa oba isto znači na kraju dolazi a to je to je ništa. To se izgubi u moru pozitivnih osobina, dijela, stvari, odlika koje su oni pri sebi imali. Prenosi se da je ta i ta uradio to i to i možda je rekao to i to. Ona je tamo uradio to i to i tako dalje. Također onim fitama koje su se desile među njima. Ashaba je bilo najmanje. Jer nisu ova ashaba živne zemlje. Većina stanovnika su bili, ili veliki dio stanovnika su bili tabini tada. Ashabi su se odnosu na te nesporazume podijeli na tri skupine. Svi su podržali Aliju da je preći za hilafet. Ali oko tog detalja bilo je grupa sa Muavijom, da li treba prvo izvršiti presudu i većina sahaba bila sa Alijom. To je jedna podjela. Druga podjela je bila po pitanju miješanja u sukobe. Većina Ashaba je bila predvođena Abdullah ibn Omerom radijallahu anhu, anhuma, koji su ostali u Medini na svojim mjestima i njih su učestvovali, nisu se pojavljivali na tim mjestima uopšte. Imali su svoje stav, ovaj je upravo, ali nisu htjeli uzeti oružje da brani tu. Pa se prenosi da je bilo 30 sahaba ili manje ili više koji su učestvovali u tome. Da su većinom bili tabini. A govori se ashabi, ratovali, ashabi ovo, ashabi ono. Prvo njih je bilo malo u tim stvarima. Većina je bila suzdržana, ne ideološki, imali su stav. I u tom stavu su neki pogodili, neki promašili ali učešću sa tim ko je zakuhao u tim stvarima, niko od njih nije krenuo da, da ratuje. I to je poznato. Uglavnom su to bili su, susreti radi pregovora koji su završavali sukobima. Iz provocarnom strane ili monafika, ili, ili nekih drugih ili ovako ili onako, kao što se pre, spominje i tumači na razne načine. Prvo, u tim belajima ashaba je bilo malo. Drugo, u ličnim njihovim gresima koji se vjerodostavno prenosi, bilo ih je vrlo malo. Treće, imaju milion razloga i pozitivnosti u odnosu na to malo negativnosti. Pa kaže, to je veoma malo u odnosu na ono što oni imaju. Odkaže vjerovanje u Allaha i njegova poslanika, borbe na Allahom putu, hijre, pomaganja vjere, korisnog znanja raznih dobrih dijela. Spomenuo smo nešto toga. I zato kaže šeheh na kraju, ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله Poko pogleda, kaže, životopis njihov, znanjem, besirom, pronitljivosti, znači pogledaš bez nekakvih predrasuda, objektivno sagledaš, još imaš rijasko znanje i znaš svoje obaveze prema njima. Znaće, kaže, ko pogleda u njihov životopis, tako i ono čim je Allah subhanahu wa ta'ala počastio od odlika, znaće, kaže, nužno, ili nužno mora znati, nužno će doći do spoznaje da je to najbolja generacija nakon svih poslanika. Nije bila, niti će biti generacija poput nje. Da su to odabranici od svih stoljeća u ovom umetu, a ovaj umet je najbolji i kod Allaha na najvećim počastu, počastima u odnosu na ostale umete. Najbolji od najboljih, drugim, drugim riječima i ko pogleda i vidi šta su ashabi radili, kakvi su bili, kakve su pohvale došli u Koranu i Sunetu na njihovu adresu pojedinačno grupacijama ili kao generaciji, plus čita i uči i saznaje o bilo kojim od njih šta su radili, zna da sve ono što se za sebe nada od dobra, oni su preči i sve ono što sa sebe strahuje od zla, ili sebi prigovara negativnosti, oni su preći da su daleko, daleko od toga. I zna da su bili ljudi, a ne meleci, i da su pogriješiti mogli. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da te desetak stvari briše grije. Tri su od čovjeka samog, tri su od strane drugih vjernika ili sebe drugih vjernika, a četiri su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek sam, ako se pokaje, kod griha nikako učinio nije. I pokajanje je najbolja stvar. Čovjek samim traži nema oprosta, umanji je grih i ne može biti dovesti do toga da i biti sebe da, da mu Allah oprosti. Makar ga radio, ali ako spravno traži oprosta za to što radi. To je druga stvar. I čovjek činjenjem dobrih dijela uzrok je ono što je Allah rekao, dobra djela brišu grijeh. To su tri stvari koje dolaze u samog čovjeka. Ostali vjernici klanjaju dženazu, muslimanu i ta dženaza je jedan od sebe ba pa da mu Allah oprosti. Ostali vjernici dove za svoje umrle i čine hajrove raznorazne i šalju dženaza i hajrovi e, spadaju u jednom sadaka trajna i tome slično. I to je od sebe bada i ta dobra djela brišu grije. I zamisli umrlo pati se u kaboru i odjednom počne uživanje i dođe mu hađa. Da je neko platio za njeg hađ ili neko dobio za njeg hađ i da on sad hađi, a nije bio hađi. Na primjer. I tako dalje. Dakle, činjenje dobrih dijela od dženaze pa nadalje, zatim doba za njih nakon smrti, i traženje oprosta za njih, to je posebna stvar koja je najbitnija da se radi, jer upravo ono što im najviše treba je oprost od grija. Ponijeli su se vapa što su ponijeli, to im je dovoljno za dženeta, ali je bitno da im se grije se oprosti. Pa najbolje što insan može razvoj onome je da traži oprosta za njih. To su tri stvari koje drugi robovi ili vjernici mogu da uzrokuju vjerniku da mu se oprosti. To je ukupno šest. Allah subhanahu wa ta'ala također od sebe uzrokuje neke od stvari koje su čišćene. Prvo je iskušenja ili belaje. Pa kaže ni trn ne obode da mu nije praštanje greha ako što je u sahihajnu dva sahiha, a kamo li nešto više od toga i što god nas sadeci da Allahom puti, uopćenite u životu na to ne pogriješimo zbog toga, će znači, da ništa ne uradiš, da znaš da je do Allaha da se nije mogu promijeniti, da nastaviš da ne žije, to je samo. Samo da ne pričaš protiv, da ne misliš protiv, da ne radiš protiv, da ne čupaš kosu, ne, ne trgaš, ne bacaš se i tako da ne to ti biva uzrok praštanja grija. Također onaj kome to ne bude uzrok, Allahova milosti da ima patnja u kaburu. Jer je bolje u kaburu nego na sudnjem danu. Pa je to drugi uzrok praštanja grija. Također onaj kome se ne oprosti u kaburu, ostane još grijeha, bit će čišćen na sudnjeg dana. A sve s ciljem da ne zaglavi u džahenem. Da ne završi u džahenemu za koje Allah kaže, koji ga je stvorio, koji ga najbolje poznaje, grozno je to voranište. Pa je to od razloga ili načina da se oproste grijesi. I četvrta je glavna stvar koja obuhvata sve prethodne, to je oprost Allaha subhanahu ta'ala, njegova milost, bez ikakvog razloga. Allah ona koji mnogo prašta, i Allah ona koji je najmilostivi i koji je milosti posebno. I koji je svoju milost na robu ispušta na ovom i na onom svijetu. To je ukupno deset stvari, deset razloga zbog čega se ja, ko griješni, ko slabašni, ko loši Allahov rob, nadam da će mi se oprostiti. I zbog čega se svaki od vas nada da će mu se oprostiti. Ako mi imamo pravo da se nadamo, Boga imamo deset razloga da se nadamo, onda su ashabi koji su od nas ne desetorostrukom, nego Allah zna koliko puta boli od nas preći da im se ne zamiri zbog onoga što su kod drugi radili, nego da se brinemo o sebi jer oni garanciju od Allaha imaju da je Allah s njima zadovoljan, a ne bi bio zadovoljan da im dobra mjera nije primio i grijeh oprostio. A na nama je da ostatak svog života provedemo u traženju Allahova zadovoljstva, njegove milosti, njegove ljubavi, njegovog oprosta, tako što ćemo raditi što više dobra, a kloniti se što više zla i ne miješati se u ono od čega možemo samo veliku štetu imati, a nikako koristiti kao što su ovi deša, ova dešavanja koja se desila među ashabima kao najboljoj generaciji. Zbog toga insan kad god čita o njima ima milion razloga da se okoristi, ima poneki razlog gdje može da se ogriješi pa nek se samo pripazi i ne sudi im on ima koji im je već presudio, to je Allah subhanahu wa ta'ala i bit na pravom putu. Ashab je Allah stvorio, odabrao, uputio, učvrstio, pomogao, i na istini usmrtio i nas obavijestio da je s njima zadovoljan samo iz razloga da bi se ti i ja i svi muslimani do nas i do sudnjeg dana nakon nas okoristili i ugledali na njih. Oni su primjerna generacija i zato su takvi kakvi su. I zato je Allah dao među njima i grijehe, da i mi, ako učimo grije, znamo što trebamo raditi, onako kako su oni radili, a ne da i mi trebamo suditi mnoge sekte su po ovom pitanju nastale, podijelo umetu i dan danas traju ratovi, razno zbog ovoga vode, zbog toga što su se dvije grupe svadile, pa pokuškale i pomirile. a ovi nakon njih, jer nisu pristupili kako treba tom pitanju, ratuju i svoju vjeru kroz to prodaju često izmišljaju, slijede, mrze onog koga ga je obavezno volje, ne vjeruju neke ajete, neki od njih i tako dalje. Da nas Allah sačuva, znamo dobro na što se odnosi o kome se govori, nema potrebe ponavljati. Bitno je da znamo šta smo mi obavezni i nadam se da sam ovim postigo cilj. Molim Allah subhanahu ta'ala da ovo što čujemo bude dokaz za nas, a ne protiv nas i da nas pomogne da radi njega sve da uživimo, sebi drugima dobro činimo, a kad preselimo da smrkne muke budu zadnje muke koje osjetimo i da u kaburu počnemo vječno da uživamo. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى